والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น การงานของพวกเขาเปรียบเสมือนภาพลวงตาในที่ราบโล่งเตียนคนกระหายน้ำคิดว่ามันเป็นแอ่งน้ำเมื่อเข้ามาถึงมันเขาจะไม่พบสิ่งใดเลย แต่เขาได้พบอัลลอฮ์ทรงอยู่ประจันหน้าเขา และพระองค์ทรงตอบแทนบัญชีการงานของพวกเขาอย่างครบครันเหล่าล้อนั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการสอบสวน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 หรือเปรียบเสมือนความมืดมนในท้องทะเลลึก มีคลื่นซ้อนคลื่นท่วมมิดตัวเขา และเบื้องบนของมันก็มีเมฆหนาทึบซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่า เมื่อเขาเอามือของเขาออกมาเขาแทบจะมองไม่เห็นมัน และผู้ใดที่ลอดทรงทำให้ไม่ได้รับแสงสว่าง เขาก็จะไม่ได้รับแสงสว่างเลย ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริง อัลลอฮ์นั้นผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และนกที่กลางปีกอยู่ ต่างก็แท้สองสรุดีพระองค์ทั้งหมดนั้นต่างก็รู้การสวดขอพรของพวกเขา และการแท้สองสรุดีของพวกเขา และล้อนั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำและอำนาจอันเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้น เป็นสิทธิของอัลลอฮ์และยังอัลลอฮ์เท่านั้นคือจุดหมายปลายทาง ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار เจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้เมฆลอย แล้วทรงทำให้ประสานตัวกัน และทรงทำให้รวมกันเป็นกลุ่มก้อน แล้วเจ้าก็จะเห็นฝนโปรยลงมาจากกลุ่มเมฆนั้น และพระองค์ทรงให้มันตกลงมาจากฟากฟ้ามีขนาดเท่าภูเขา ในนั้นมีลูกเห็บ และพระองค์จะทรงให้มันล่นมา โดนผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์จะทรงให้มันผ่านพ้นไปจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ แสงประกายของสายฟ้าแลบเกือบจะเฉียวสายตาผู้มองดูอยู่ไปแล้ว يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار อัลลอฮ์ทรงให้กลางคืนและกลางวันหมุนเวียน กลับไปกลับมาแท้จริงในลักษณะ เช่นนั้น แน่นอนมันเป็นข้อเตือนสติ แก่ผู้มีสายตา والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير แล้วลอได้ทรงบังเกิดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมาจากน้ำดังนั้นในหมู่พวกมันจะเคลื่อนย้ายด้วยท้องของมัน และในหมู่พวกมันจะเดินด้วยเท้าทั้งสอง และในหมู่พวกมันจะเดินด้วยเท้าทั้งสี่ อัลลอฮ์ทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งเราได้อัลลอฮ์ให้ที่มุบัยนัดแล้วก็ได้อัลลอฮ์ใหที่มุบัยนัดวัลลอฮ์ยัดดีมัยยะชาอุอิลาซิรัตมุสตะกีม

และพวกเขากล่าวว่าเราได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูล และเราได้เชื่อฟังปฏิบัติตาม และส่วนหนึ่งของพวกเขาก็หันหลังกลับไปหลังจากนั้น และพวกเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง และเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และรอศูลของพระองค์เพื่อตัดสินระหว่างพวกเขา เมื่อนั้นฝ่ายหนึ่งจากพวกเขาก็พากันผินหลังให้และหากว่าความจริงอยู่ข้างพวกเขาแล้ว พวกเขาจะรีบมาหาเขามูฮัมหมัดอย่างนอบน้อม أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ในหัวใจของพวกเขามีโรคกระนั้นหรือ หรือว่าพวกเขาสงสัย หรือว่าพวกเขากลัวว่า อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์จะลำเอียงออกจากพวกเขา หาไม่ได้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 เมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และรอศูนย์ของพระองค์เพื่อให้ตัดสินระหว่างพวกเขา พวกเขาจะกล่าวว่า เราได้ยินแล้ว และเราเชื่อฟังแล้ว และชนเหล่านี้คือผู้ประสบความสำเร็จ และผู้ใดเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอศูนย์ของพระองค์

และพวกเขาได้สาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยการสาบานอย่างแข็งขันของพวกเขาว่า หากเจ้ามีคำสั่งแก่พวกเขาแน่นอน พวกเขาก็จะออกไป จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าอย่าสาบานเลย การเชื่อฟังของพวกเจ้านั้นเป็นที่รู้กันดี แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังรอซูลหากพวกเจ้าผินหลังให้ แท้จริงหน้าที่ของเขารอดศูนย์คือสิ่งที่ได้ถูกมอบหมาย และหน้าที่ของพวกเจ้าก็คือสิ่งที่ได้ถูกมอบหมายเช่นกัน และพวกเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามเขาแล้ว พวกเจ้าก็จะอยู่ในทางนำที่ถูกต้อง และหน้าที่ของรอดศูนย์ไม่มีอื่นใด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 และพระองค์จะทรงให้ศาสนาของพวกเขา ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานเป็นที่มั่นคงแก่พวกเขา และแน่นอนพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงให้พวกเขา ได้รับความปลอดภัยหลังจากความกลัวของพวกเขา โดยที่พวกเขาจะเคารพพักดีข้าไม่ตั้งภาคีต่อข้าและผู้ใดปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นชนเหล่านั้นคือผู้ฝ่าฝืน وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและบริจาคซะกาตและจงเชื่อฟังรอซูลเพื่อพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير พวกเจ้ามูฮัมหมัดอย่าคิดว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะรอดพ้นไปจากแผ่นดินนี้ได้ และที่พำนักของพวกเขาคือไฟนรก และมันเป็นบั้นปลายที่ชั่วช้ายิ่ง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 และหลังจากเวลาละหมาดอีชา ทั้งสามเวลานี้เป็นเวลาส่วนตัวสำหรับพวกเจ้า หลังจากนี้แล้วไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกเจ้า และพวกเขา เพราะพวกเขาวนเวียนรับใช้บางคนในหมู่พวกเจ้า เช่นนั่นแหละอัลลอฮ์ทรงชี้แจงองค์การทั้งหลาย ให้เป็นที่ชัดแจ้งแก่พวกเจ้า และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ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 เช่นนั้นแหละ อัลลอฮ์ทรงชี้แจงองค์การทั้งหลายของพระองค์ให้เป็นที่ชัดแจ้งแก่พวกเจ้า และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم และบรรดาหญิงชราที่พวกนางไม่ปรารถนาที่จะสมรสแล้ว ไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกนางที่จะเปลื้องผ้าของนางออกโดยไม่เปิดเผยส่วนงดงาม

ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم ۖ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 ไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนตาบอด และไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนพิการ และไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนป่วย และไม่เช่นกันแก่ตัวของพวกเจ้า ที่จะรับประทานที่บ้านของพวกเจ้า หรือบ้านของพ่อพ่อของพวกเจ้า หรือบ้านของแม่แม่ของพวกเจ้า หรือบ้านของพี่ชายหรือน้องชายของพวกเจ้า หรือบ้านพี่สาวหรือน้องสาวของพวกเจ้า หรือบ้านของลุงอาของพวกเจ้า หรือบ้านของป้าอาสาวของพวกเจ้า หรือบ้านของลุงนาของพวกเจ้า หรือบ้านของป้านาสาวของพวกเจ้า หรือบ้านที่พวกเจ้าครอบครองกุญแจของมัน หรือบ้านเพื่อนเพื่อนของพวกเจ้า ไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่พวกเจ้า ที่จะร่วมรับประทานกันเป็นหมู่หรือแยกกัน เมื่อพวกเจ้าเข้าไปในบ้าน ก็จงสลามให้แก่ตัวของพวกเจ้าเอง เป็นการคารวะอันจำเริญยิ่งจากอัลลอฮ์เช่นนั้นแหละ อัลลอฮ์ทรงชี้แจงองค์การทั้งหลาย ให้เป็นที่ชัดแจ้งแก่พวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้เข้าใจ อิินนนนััมมมลลุ إنما ا ل า ؤ م ن و ลล ل ล ي ن آ م ن و ล بالله و ر ด و ل านูมะฮูอัลลอ ه على أمر جامع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 อินนัลลอฮะกฟูรุรรหีมแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้น คือบรรดาผู้ศรัทธาต่อลอและรอซูลของพระองค์และเมื่อพวกเขามารวมกันอยู่กับเขามูฮัมหมัดในกิจการที่สำคัญ พวกเขาจะไม่ผละออกไปจนกว่าพวกเขาจะขออนุญาตจากเขามูฮัมหมัดเสียก่อนแท้จริงบรรดาผู้ที่ขออนุญาตต่อเจ้านั้น เขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อลอ และรอซูลของพระองค์ฉะนั้นเมื่อพวกเขาขออนุญาตต่อเจ้า เพื่อกิจการบางอย่างของพวกเขาแล้ว ก็จงอนุญาตแก่ผู้ที่เจ้าพึงประสงค์ ในหมู่พวกเขาเถิด และจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ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 วกเจ้าอย่าทำให้การเรียกร้องของรอซูลในหมู่พวกเจ้า เป็นเช่นเดียวกับการร้องเรียกระหว่างพวกเจ้าด้วยกันเอง แน่นอนอัลลอฮ์ทรงรู้บรรดาผู้ที่หลบเลี่ยงออกไปในหมู่พวกเจ้า ดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเขามูฮัมหมัด จงระวังตัวเถิดว่าเคราะห์กรรมจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาหรือว่าการลงโทษอันเจ็บปวดจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาเช่นกัน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 พึงรู้เถิดว่าแท้จริงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สภาพที่เป็นอยู่ของพวกเจ้า และวันที่พวกเขาจะถูกนำกลับไปยังพระองค์ ดังนั้นพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่ง